vücuduna takdim iter Yürekten sıkılış kaybım gider assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz radio tinglovchi birodarlar o'zbekiston islomiy harakatining jundullo ijodiy studiyasi e'tiboringizga tonggi eshittirishlarini taqdim etadi yurakdan siqilish qayg'u ketar Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم dunyoni va undagi jonli jonsiz narsalarni yaratib, tartib o'rnatgan va ana shu tartib ostida hayot kechiradigan mo'min bandalardan qilib bizni yaratgan Alloh tabaraka taologa hamd va sanolar bo'lsin. U yakka iloh va uning hech qanday sherigi yo'q deb guvohlik beramiz. Agar Alloh biror kimsani zalolat qariga uloqtirsa, uni hech kim hidoyatga olib chiqa olmaydi. Va albatta, o'zi to'g'ri yo'lga yo'llagan bandasini hech kim adashtira olmaydi. Allohning elchisi, bashariyatning afzali, nabiylarning imomi bo'lgan zot Muhammad sallallohu alayhi va sallamga салават ва саломlar bo'lsin. U zotga ergashgan va xayrli amallar qilgan barcha yaxshi insonlarga Allohning rahmati yog'ilsin. Alloh taolo jannatda o'sha solih insonlar bilan bizni ham birga jamlasin. Assalomu alaykum ahli iymon, birodarlar va opa-singillar. Jumadan jumagacha radio dasturimizning ashaddiy muxlislari. Assalomu alaykum. Alloh yo'lidagi dindoshlar, Dasturlarimizni uzoqdan va yaqindan turib tinglaydigan muxlis va muxlisalarimiz. mana navbatdagi dasturimizda yana sizlar bilan iymonlashish bizga nasib etgan ekan alloh taologa cheksiz hamdlar bo'lsin deymiz qalbida iymon ne'mati bo'lgan jamiki dindoshlarimizga xayrli oqibat tilaymiz zalolat ko'chalarida daydib yurgan odamlarga ham alloh taolo hidoyat chashmasini yetkazsin deymiz Аллах Таала бизге хижрат ва жихад неъматини насиб эткен экан. Бу теңсиз неъматни қадрлайлик. Зеро жихад майдонига yetib кела олмай, Аллах Таалага туну күн зорланib дуо қилаётганлар ham talaygina. Yana shunday toifalar borki, ular o'zlari hijratni niyat qilgan bo'lsalar-da, har xil shubha gumonlarga aralashib, shaytonning tuzog'idan chiqa olmay yuraveradilar. Alloh subhanahu va taolo hijratga chiqa olmay yurgan birodarlarimizga ham o'zi yordam bersin. Va mana shu yo'lda hammamizni sobit qadam qilsin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على لنا من أمرنا رشدا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر Sahobalar hayotidan Amr ibn As radhiyallohu anhu islomga kech kirgan va musulmon holida payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan birga atigi 3 yilcha birga yurgan bo'lsa ham, Ustoz Muhsin akaning da'vatlaridan mujohidlar haqida so'zlaganda quyidagi nuqtaga ham to'xtalmoqchiman. Ya'ni mujohidni aksar umri safarda o'tadi. Sahyunist yahudiylar bitiklaridan. Uning kushandasi Iso Masihning osmondan tushib dunyoga ikkinchi bor kelishi haqida chin bashoratlar bordir. интернет ааламыдан бизге yo'llangan мактубларда. ular endigina jihodiy ruhda tarbiyalanayotgan edi bizning maqsadimiz o'zbekiston islomiy harakatiga ya'ni sizlarning jamoatingizga yordam ko'rsatish edi hatto arab tilida ham yer yuzining barcha joyidagi musulmon birodarlarni va xususan o'zbekiston islomiy harakatidagi birodarlarni muborak id fitr munosabati bilan tabriklaymiz Yana kimyoviy dorilar biznesi haqida. yangi dorining xatarli tomonlari aniqlanishi bilan chet ellik vrachlar jalb qilinib ularning yordami natijasida faqatgina mingga yaqin nigeriyalik omon qoldi xolos murjiyalar haqidagi darsning davomi alloh taoloning oyati borasida kitob yozasiz-u sahoba va tobiinlarning sahih qavullaridan uzoqlashasizmi shuningdek jahon va mintaqa xabarlari Amr ibn As. abu Abdullah Amr ibn As ibn Wail as sahmi roziyallohu anhu ulug' sahobalardan bo'lganlar hijratdan 50 yil oldin Makka da tug'ilganlar quraysh qabilasidan muaviya Mug'ira, Zayd kabi arablarning to'rt buyuk daholaridan biri edi. Amr islomga kirmasdan oldin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ashaddiy dushman bo'lgan. Biroq Xanda g'azotidan keyin bu kishida keskin o'zgarish sodir bo'ldi. Rasul akram huzurlarida shahodat kalimasini aytib, avvalgi gunohlari afvini so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga bir necha vazifalarni ishonib topshirdilar. Makka fathidan so'ng Urdun hukmdori oldiga elchi qilib jo'natdilar u kishi payg'ambarimiz vafotlarigacha o'sha yerda vali bo'ldilar misr egallangach unga vali etib tayinlandilar rasul akramdan 39 ta hadis rivoyat qilganlar hijriy 43-chi milodiy 664-yili Misrda vafot etganlar qabrlari Jabal-i Muqaddamda Amirning otasi Os ibn Voil Sahmi Quraysh qabilasi ichidagi eng obro'li Bani Sahm urug'ining ko'zga ko'ringan arboblaridan edi. Fil hodisasidan 4 yil o'tganda uning xotini Nabig'a binti Harmala o'g'il tug'di. Unga Amr deb ism qo'yishdi. Amr Quraysh zodagonlaridan biri farzandi sifatida yaxshi tarbiya topdi. Os ibn Voyil qabilasining yuqori martabali kishilardan bo'lishiga qaramay, unda jahiliyat jamiyatining turli yomonliklari keragicha bor edi alloh taolo muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar etib yuborganida os ibn voilning barcha razilliklari yuzaga chiqdi u rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va islomga tish tirnog'i bilan qarshi turdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'g'il farzandlari turmaganini ro'kach qilib Os ibn Voyil va uning sheriklari musulmonlar rahbariga tuhmat qilishdi. Bu bilan islom obro'sini to'kishga urinishdi. Muhammadning orti kesik, ishini davom ettiradigan o'g'il farzandi yo'q. U vafot etganidan so'ng hammaning yodidan chiqib ketadi deishgacha borishdi. Ana shunda Alloh taolo o'z habibiga tasalli berib, dushmanlarga raddiya sifatida Kavsar surasini nozil qildi. Albatta biz sizga Kavsarni ato etdik. Бас Роббингиз үчүн намаз оқиң ва құрбанлик қылың. Албатта ғанимиңиз өзінің арты кесик. Исламга ашаддий душманлардан биринин o'g'li sifatida Амр ham Исламга ғаним bo'lib o'sdi. Muhammad sallallohu alayhi ва саллам payg'ambar bo'lganlarida Amr ибн Os 36 yoshda эди. U Makka mushriklari zulmidan qochib, Habashistonga borgan musulmonlarni Habashiston podshohiga yomonlab qaytarib kelish uchun yuborilgan ikki Quraysh elchisining biri bo'ldi. Amr ibn Os keyin ham o'z ishlari bilan tez-tez Habashistonga borib turdi. U har borganida Najoshi bilan ko'rishib suhbat qurar edi. Oxirgi borishida ular suhbati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga borib taqaldi. Shunda Habashiston podshohi Amrdan nega Allohning haq rasuliga ergashmay yurgani haqida so'radi. Bunga Amr "U shunday ergashiladigan kishimi?" degan savol bilan javob berdi. Podshoh "Ha, Amr, sen unga itoat qil, ergash. Allohga qasam, u haq ustidadir. Albatta, u o'ziga qarshilik qilganlardan ustun keladi" dedi. Bu gaplar Amrga qattiq ta'sir qildi. U shoshib yurtiga jo'nadi. Alloh taolo Amr ibn As qalbiga islom muhabbatini solib qo'ygan edi. U to'g'ri Madinai Munawvaraga yo'l oldi. Yo'lda o'ziga o'xshash yana bir arab ulug'i Xolid ibn Validga duch keldi. U ham musulmon bo'lish uchun Madinaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga ketayotgan ekan. Ularga Usmon ibn Talha ham qo'shildi. үчөөнүн мадинеге payg'ambarimiz эшиткен пайгамбарыбыз alayhi саллаллаху алейхи nihoyatda ниһаятта bo'ldilar. болдылар Muslim муслим амир ибн ас anhu анхунун мусулман болушу хакында uning o'zidan quyidagilarni rivoyat qiladi mendan ko'ra rasululloh sallallohu alayhi sallamni yomon ko'radigan agar qo'limga tussalar o'ldirmay qo'ymaydigan odam bo'lmasa kerak deb o'ylardim alloh taolo qalbimga islomni solib qo'yganida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilariga borib qo'lingizni bering ahd paymon qilay dedim u zot qo'llarini uzatdilar shunda qo'limni tortib oldim u zot senga nima bo'ldi ey amir dedilar shart qo'ymoqchi bo'ldim dedim nimani shart qo'yasan dedilar mag'firat qilinishimni dedim islom o'zidan oldingi narsani yuvib yuborishini Hajrat o'zidan oldingi narsani yuvib yuborishini va haj o'zidan oldingi narsani yuvib yuborishini bilmasmiding dedilar. Shu soatdan boshlab menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sevimliroq odam bo'lmay qoldi. Men uchun u zotdan ulug'roq biror odam yo'q edi. u zotni shunchalar ulug'laganimdan yuzlariga tik qarashga botinmas, shuning uchun ta'riflarini qilib bera olmas edim. амир ибн Asning musulmon bo'lishi 8 hijriy санада худайбия sulhidan keyin yana ham aniqrog'i хайбар вокыясынан so'ng bo'ldi. амир ибн As radhiyallohu anhu исломга кирганидан boshlab doimo payg'ambar sallallohu alayhi sallam bilan birga bo'lishga harakat qilardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkani fath qilishga otlanganlarida Amr ibn As ham u zot bilan birga edi пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам байтуллохдагы машһур бутлардан сувоны бузишни унга топширдилар u buni qoyillatib bajardi amir ibn os payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida borgan sari yuqori martabaga ko'tarila bordi rasul akram ummon podshohini islomga targ'ib qilib maktub yubormoqchi bo'lganlarida bu o'ta muhim vazifani ham aynan amir ibn osga ishonib topshirdilar уммонга расулуллах саллаллаху алейхи вассалам элчиси болуп келген амр ибн ос у зотнинг Ummon диёридagi волийлар bo'lib qoldi. Keyin u Yarmuk jangida Rumliklar mag'lub bo'lgan Ajnodin voqeasida, Misr fathida Misr fotihi bo'lib, katta jasorat va tadbirkorlik ko'rsatdi. Amr ibn Os radhiyallohu anhu islomga kech kirgan va musulmon holida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga atigi 3 yilcha birga yurgan bo'lsa ham, u zotning tahsillariga sazovor edi. 20 yil davomida islomning ashaddiy dushmani bo'lib yurgan odamning birdaniga islom fidokoriga aylanishi va oxir zamon payg'ambardan maqtovlar eshitishi haqiqatda islom mo'jizasi edi. Bunga bir necha hadis shariflar dalildir. Uqba ibn Amr radhiyallohu anhu dan Imom Termiziy rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Odamlar musulmon bo'lishdi, Amr esa mo'min bo'ldi dedilar. Chunki o'shanda ko'pchilik islom ustun kelganidan so'ng qo'rqib, noilojlikdan islomga kirgani holda Amr ibn Os butun vujudi bilan haqiqatni anglab yetib, chin qalbdan iymon keltirgan edi. Talha ibn Ubaydullohdan Imom Termiziy rivoyat qilgan boshqa bir hadisda payg'ambar alayhissalom albatta Amr ibn Os Qurayshning solihlaridandir deganlar. ибн ади келтирген рывоятта жобир розияллаху анху расулуллах саллаллаху алейхи вассаламнинг ey Аллоҳим Амир ибн Осни мағфират қил дея 3 марта айта туриб мен уни садаға келтиришга чакырсам олиб келар эди дегенларини эшитканман дейді. Абу Бакр Сиддиқ радиллаһу анху Амир ибн Осни Шом фатхига юборayotib, uning улови yonida yurib borar ekan, unga bunday насихат қилган эди. Ey Амир, Ичиңде хам ташыңда хам Аллахтан корк. У заттан хая кыл. Чүнки у зат сени хам, амалыңны хам көрүп туруучудур. Мен сени сенден көрө пешкадам кишилерден хам, сенден көрө хаклироклардан хам үстүн койганымны көрүп турупсан. Сен ахират үчүн амал кылуучулардан бол ва амалың билан Аллах разылыгын истоочулардан бол. Өзүң билан бирге кетиётканларга худди отадек бол. Адамларнын ички сырын ачма. ularning tashi bilan kifoyalan. Ishingda jiddiy bo'l. Agar dushman bilan to'qnashsang, sobit tur, qo'rqma. Haddan oshadiganlardan ehtiyot bo'l va ulardan himoyalan. Sheriklaringga vaz qiladigan bo'lsang, qisqa qil. Agar o'zing solih bo'lsang, odamlaring ham solih bo'lishadi. Misr fathi chog'idagi voqea hozirgacha tarixchilarni va umuman insonlarni hayratga solib keladi. Amr ibn As radhiyallohu anhu boshliq lashkarlar Misrga kirib borgach, u misr xalqiga sulh taklif qilib quyidagi ahdnomani yozib bergan bismillahi rohmanir rohim ushbu amr ibn osning misr ahli jonlari mollari millat dinlari cherkovlari hojlari quruqliklari va suvlari uchun bergan omonligidir ularning mazkur narsalarga biror aralashuv bo'lmaydi kamsitilmaydi va ular bilan nubiylar nuba vodiydagi qoratanli qavm bilan birga yashamaydi Миср ахли agar ushbu sulhga binoan jizya berishga kelishsa daryolari to'la bo'lib turganida 50 ming dirham to'lashadi Оғрилар qilgan jinoyat ham ular zimmasida бўлур. agar ulardan kimlardir buni qabul qilishdan bosh tortadigan bo'lsa jizyadan o'shalar miqdoricha kamaytiriladi kim bosh tortsa u bizdan soqit bo'ladi agar daryolari suvi ozayadigan bo'lsa o'shaning miqdoricha ulardan jizya kamaytiriladi румликлардан ва нубийлардан ким ушбу сулхга кирса unga ham ushbu imtiyoz va majburiyatlar joriy бўлур. Kim sulhdan bosh tortib, boshqa tomonga ketishni iroda qilsa yoki saltanatimizdan chiqmoqchi bo'lsa, u xavfsiz joyga yetib olgunicha bizning омонликдадир. Ularga, misrliklarga vojib bo'lgan narsaning 3dan biri o'shalarga ham vojib бўлур. ushbu yozilganlarga Alloh ahdi va zimmasi, uning rasuli zimmasi, mu'minlar amiri zimmasi va mu'minlar zimmasi bordir. Yordam berishga rozi bo'lgan nubiyliklarga jang qilmasliklari, ichki va tashqi tijoratdan man qilinmasliklari sharti ila bir necha bosh ot va chorva mollari beriladi. Bunga Zubayr va uning ikki o'g'li Abdulloh va Muhammad guvoh bo'lishdi. Vurdon yozdi. Ushbu hujjatdagi jizyani hisoblab chiqqan ulamolar uning miqdori har bir odamga yiliga 1 dinorning 10 dan 1-cha to'g'ri kelganini ta'kidlashadi. Shunda musulmonlar amrning fustoti, ya'ni chodir atrofiga o'z chodirlarini, fustotlarini o'rnata boshlashdi. Shu tariqa hozirgacha nomi saqlanib kelayotgan Qohiraning Fustot tumani paydo bo'ladi. Amr ibn As radhiyallohu anhu ko'p yillar Misr valiyi bo'lib turdi. ибн абдул хакам лайс ибн саадтан рывоят кылады умар ибн хаттоб радиллаху анху рахбарлиги даврida мадинада каттык очарчилик болду Шунда Хазрат Умар Мисрдagi Амр ибн Осга bunday maktub yozdi. Alloh bandasi mu'minlar amiri Umardan Osi ibn Osiyga salom. Amma ba'd. Umrim ila qasam. Ey Amr, o'zing va sen bilan bo'lganlar to'q yursa men va men bilan bo'lganlar halokatga uchrasa ham ishing yo'qmi yordam yordam amir ибн os unga bunday maktub yozdi alloh bandasi mo'minlar amiri umarga amir ибн osdan amma ba'd labbayka yana labbayka sizga bir karvon yubordim uning боши sizning huzuringizda oxiri mening huzurimda vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh amir katta karvon yubordi uning boshi madinaga yetib borganida oxiri misrda edi tuyalar bir biriga ulangan edi umar madinadagi har bir uy ahliga bir tuyani va ustidagi taomini berdi vali abdurahmon ibn Auf, zubayr ibn avvom va sad ibn abu Waqqas roziyallohu anhumlarni karvondagi narsalarni odamlarga taqsimlab berish uchun yuborgandi ular har bir xonadonga bir tuyani ustidagi taomi bilan berishdi ocharchilikka uchragan madinaliklar ovqatni yeyishdi tuyalarini so'yib go'shtidan foydalanishdi yog'ini eritib olishdi terisini poyabzal qilishdi hatto taom tugilgan matolarni ham ro'zg'orda ishlatishdi shunday qilib alloh taolo odamlarga kengchilik ato qildi shu tariqa Amr ibn os roziyallohu anhu islom tarixida birinchi bo'lib inson parvarlik yordami uyushtirgan edi u kishi tashkil qilgan bu mislsiz yordam musulmonlarni katta mashaqqat va tanglikdan qutqargan edi Шу tariqa amr ibn os tashkil qilgan bu mislsiz yordam musulmonlarni katta mashaqqat va tanglikdan qutqargan edi amr ibn osning fazilatlari ko'p edi Amr ibn Osni mashhur qilgan xislatlardan biri uning serma'no, hikmatli so'zlarini ko'p aytganidir. Bunga misol tarzida Мовия ibn Абу Sufyon radhiyallohu anhu ning balog'at, sabr, sahiylik va shijoat haqidagi savollariga u kishi bergan javoblarini keltirish kifoya. Амр Amr ibn Balog'at nimadir dedi. артыкча gapni tark qilib qisqasi bilan kifoyalanish dedi amir odamlar ichida sabrlisi kim hamisha fikran havoi nafsiga qarshi bo'lgani odamlarning saxiy kim dini foydasi uchun dunyosini sarf qilgani odamlarning shijoatlisi kim jahlini hilmi bilan qaytargani Amr ibn os radhiyallohu anhu o'g'li abdulloh radhiyallohu anhu ga bunday degan ekan ey o'g'lim odil sulton barakali yomg'irdan yaxshidir jilovlangan sher zolim sultondan yaxshidir beshafqat zolim sulton bardavom fitnadan yaxshidir Amr ibn os yaxshi shoir ham bo'lgan tarix va siyrat kitoblarida u kishining ma'nodor hikmatli she'rlaridan ko'plab namuna keltirilgan Amr ibn os radhiyallohu 80 yoshdan oshib 43 hijriy yili ramazon hayiti kuni vafot qildi Hayit namoziga kelgan jamoat uning janozasida ishtirok etdi. Janozasini o'g'li Abdulloh o'qidi va Jabal Muqaddam qabristoniga dafn etildi. Alloh taolo Amr ibn Asdan rozi bo'lsin. Endi hafta mobaynida tinglagan kechki dasturlarimizni bir yodimizga olib o'tsak. وهبت في الدمى منه رياحا жума устаздар дарс кылдылар илим аманат билип бизлерге жеткезилер өзлерин курбан кылып устаздар дарс kishi bir kishiga ahd bergan bo'lsa bu ahdni buzishlik o'zaro insonlar ahdni buzishligi ollohga bergan ahdni buzishlik deb sanalyapti Allohga bo'lgan ahdni odatda ko'proq kishi buzadi moli dunyoni manfaatini o'zimga keltiray deb shuning uchun alloh taolo Allohga bo'lgan ahdini ozgina pulga sotganlar deyapti bu tamomiy bashariyat jamlanganda hamma ish Allohni o'ziga qarab qolganda alloh subhanahu va taologa bergan ahdlarini buzgan kishilarga dunyoviy manfaatni ortiq ko'rganlarga haqni bekitib haqni botilga aralashtirgan kishilarga bular Allohga bo'lgan ahdini buzgan kishilar oxiratdan nasibasi yo'q bo'lgan kishilar alloh subhanahu va taolo ularga gapirmaydi alloh subhanahu va taolo ularga qaramaydi Alloh ularni pok demaydi balki ularga alamlantiruvchi azobni hozirlab qo'ygan shanba shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod ummatni peshvosiman degan musulmonlar rahbariman deyotganlar ana shu kuvaytida o'tirib olgan go'yoki musulmonlarning rahbari debligini da'vo qilayotgan kishilar qancha qancha Allah'ın hukmlarini oyoq sıkılıyor. qilyapti haqni bekityapti bugungi zamonaviy til bilan aytganda nima mo'tadil musulmon bular rasululloh sallallohu alayhi va vasallam munofiqlar deyiladi hozir mo'tadil musulmon mo'tadil ko'naveradi aqi ham ko'naveradi baqa ham ko'naveradi ana shu radio gapga radioda bir quloq solib tur har bir so'zni eshitib ko'rin aytyaptiku hamma jamoatlarni amir shuna qiladi deydi ya'ni shu imperiyadan bittasiga o'ynaydi uni doirasi nimasiga deydi do'mbirasiga deydi u bizni chaqirdi shunchalik o'ziga qul qilishlikka qul bo'lmaganimizdagi alhamdulillah endi biz nima qilmoqchi bizni yaxshi ko'rgan qancha qancha musulmonlar bo'lsa shularga endi bizni qora ko'rsatmoqchiki bu endi amerikaga sotildi inshaalloh bu ruhimiz bor ekan na amerikani na rusni na xitoyni na boshqa bir kufr munofiqlarni biz quli bo'lmaymiz allohni quli bo'lib qolamiz yakshanba jurnalni сон ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni журналны ko'p sonli demak mana shu keltirilgan oyati karimalar mazmunidan shuni anglash mumkinki alloh va taolo bandasi kofir bo'lsin mushrik bo'lsin ularning ixlos bilan qilgan duolarini qabul qilyapti endi biz musulmonlar erta kunda hamisha har vaqt og'ir kunlarda ham musibatli kunlarda ham yengil kunlarda ham hamisha alloh subhanahu va taolaga duo qilishga eng munosib ummatmiz ta'sir ko'rsatishi aniq bo'lgan o'tishlik bu yetakchilikning Britaniya, Amerika, Rossiya hamda ular singari Sharq va Osiyo xalqlarini ham o'z ichiga qamraydigan keng ma'noda moddiylik va jahillikning ortidan ketayotgan Yevropaning qo'lidan Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zlarining o'lmas risolalari va hikmatli dinlari bilan yetakchilik qiladigan islom olamiga o'tishidir. Ular to'sqinchilik qilib da unga borsang u bu degan oshcha gap so'zlar bilan yolg'on har xil fitnalar bilan bunday e, ana qilib shu birodarlari ham e, hijratga chiqib kelishligiga yordam qilish o'rniga ularni ушет калып кетишилигине сабапчы болуп калышчу болду вахоланки мен улардын документи чыккан колумда пулу бар визасы эми болгон алып келеман деп турган жөбөтүмдө паспортун бермастан ушу hujjatlarini bermasdan olib qolishdi shu bolalar ham dushanba dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling dushmaningiz tayyordir hushyor bo'ling hushyor bo'ling mashg'ul bir alloh subhanava taoloni oldida cihatta turup koyun fi sabilillah. 170 ming yillik ibodatda namozdan afzal bo'lib tursa, bunday fazilatni biz tashlab qayoqqa shoshilyapmiz? Yo'anki biror bir jihodiy jamoatmiz, ummatni sherlarimiz, biror bir sher boshqa jamoatdan yoki boshqa bir mujohid biror amaliyot qilib qo'ysa, undan biz qo'rqib ketamiz. Endi nima bo'ladi? Endi bizni uradi. Endi biz parokon qiladi bizni. Yo birodarlar, shu kungacha ummatni xor zor bo'lishligi nimadan bo'ldi? Chunki ummat kofirlarga turib bergan toifa bilan turib bermadi. Kofirlarga qarshi jang qilayotganlar bilan bir jasad bo'lmadi. Uragi kelayotgan zarbani ko'tarib bera olmadi. Bu bilan o'zi xor bo'ldi, yo'lini tark qildi va yo'lni olib borayotganlar unga yomon ko'rinib ketdi. Agar biz ham bu toifadan bo'lib qolsak, аянтчылык акыбалга түшүп qoladi Бизге мындан да катта zulmlar ketadi shuning үчүн авваламбар ар бирибиз тоба кылайлык. Ар бирибиз shijoatli jur'atli болайлык. сейшанба unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur kechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur николай II өкмөтү Orta осия bazarlarını Rossiyaga butunlay qaram qilish maqsadida Turkistonni bosib olishni tezlashtirish ustida bosh qotira boshlaydi. Chunki Rossiya hindistonni egallagan inglizlar tezda afg'oniston va turkistonni ham zabt etishlari mumkinligidan xavfsirar edi o'rta osiyoni bosib olish ishtiyoqmandlari ichida bosar tusarni bilmaydigan оренбург харбий губернатору генерал майор перовский ham bo'lib 1840 мелодий yil noyabr oyi oxirlarida ikkita zambarak 40 ta arava hamda 5000 пиёда askar bilan 10000 туядан tuyadan iborat karvonga bosh bo'lib o'rta osiyo tomon yuradi og'ir ob havo sharoiti yonilg'i oziq ovqat tanqisligi kiyim kechaklar yaroqsizligi oqibatida qo'shinning ma'lum bir qismini yo'qotgandan so'ng Perovskiy xivaga yurishini to'xtatishga majbur bo'ladi chorshanba zindon duvorlari o'qshar boshimi hijrat yo'llarinda chiplak oyoqlar innalloha yuhibbul muttaqin albatta alloh muttaqiylarni yaxshi ko'radi ya'ni va'dasida turadigan zotlarni allohdan qo'rqadigan zotlarni yaxshi ko'radi فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم va dört haram aylar o'tib ketganda mushriklarni qayerda topsalaring o'ldiringlar. Kim fahuzuhum va onları asir olib qo'yinglar. Endi biz agar bir odamni asir olsak, albatta zulm qilmasdan, ha, vurib tapmasdan, so'kmasdan, bir nahaq ish qilmasdan muomala qilib, onlar asir olgandan keyin, onlar haqqında bizim uchun 4 narsa joiz. Bir, o'ldirish. xohlasak o'ldiramiz ikkinchisi yoki qul qilamiz uchinchisi onlarni bir paysa salishi ham mumkin to'rtinchisi paysa badalida yoki musulmon asirlar badalida kerak qaytarsa ham bo'ladi payshanba jurnalni qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni qilingan ko'p sonli shuning uchun alloh subhanahu va taologa hech narsa egalik qila olmaydi chunki butun borliq mamluk bo'lsa o'zi esa haqiqiy molikdir alloh subhanahu va taoladan hech kim va hech narsa bir lahza bo'lsa ham behojat emas chunki butun borliq mamlukdir mamluk alloh subhanava taologa hamisha va doimo muhtojdir muhtojligi tasodifiy yoki onda sonda emas balki zotiydir musulmonlarning hammalari islomiy qo'shinlarning команданы bo'lishning o'rniga jahiliyatning оддий askarlari bo'lishni өзлөрүгө эп көрөтүлөр. Jahiliya axloqi Европача фалсафа asoslari худди suvning daraxtning tomirlaridagi elektr tokining simning ichidagi harakatiga o'xshab ularning ichiga kirib ketgan. Shuning uchun ham musulmon o'lkalarida g'arbona madaniyatning ko'plab ko'rinishlari va alomatlarini ko'rasiz. аллахты динини неме бөлүп эткенине көзүм гана окуйм да кийин ушуну түшүнүп men да мен ушу москвада да мына аларды көргөндөн кийин да бөлдү дедим буягы уже үйлөнүш maqsad ойлобой койдум мына максат неме максат мына жерге келиш аллахты кылыш mana shu narsalar kelgandan keyin alloh subhana taolo shunday qilar ekanki sizni muomalangizni o'zi hal qilib qo'yar ekan في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاية Birodarlar, so'zim tinglang, og'ir olmay. Har amalda kamtarinlik kerak bizga. Johillarning holatiga tushib qolmay, kamtarlikni o'rgataylik o'g'il qizga. Birodarlar, o'zni osmon tutar bo'lsak, umid bog'lab yig'ib topgan molimizga, munofiqlar holatiga tushib o'lsak, qiyomatda yig'lagaymiz holimizga. Birodarlar, bo'yin egmang nafsga zinhor, ko'kka uchmoq yarashmaydi musulmonga. Yaratganga xorligingiz qiling ishor, toki sizni loyiq ko'rsin gul makonga. Birodarlar, to'g'ri biz ham xatokormiz. Intilaylik xatolarni tuzatmoqqa, ajal kelsa unga darhol giriftormiz. shay turaylik oyoq qo'lni uzatmoqqa birodarlar gul etaylik xulqimizni davralarda to'lib toshsin xushzabonlar haq ustida jam qilaylik xalqimizni dinga qaytsin endi barcha qadrdonlar birodarlar barcha mushtoq shirin so'zga qalbimizda to'lmasin kek g'araz kinlar qo'pol badfel ko'rinmaylik ko'rar ko'zga kulib boqsin bizga hatto g'ayri dinlar Birodarlar, hayotingiz o'yin bilmang. Halok bo'ldi bu dunyoda o'ynaganlar. Aro yo'lda o'zingizni halok qilmang. Ortda qolsin hayot zo'r deb o'ylaganlar. Birodarlar, Rasululloh bizga o'rnak. Adashsangiz yo'lni izlang hadislardan. Bizga xosmas shayton yo'lini kezib yurmak. Biz yiroqmiz razil pastkash habislardan. Birodarlar, mudom sergak turing xushyor, ilashmangiz g'anim qo'ygan tuzoqlarga yaratgandan xayrlisin so'rang takror, toki iblis qochib ketsin uzoqlarga. Birodarlar, shudir sizga yurak zorim, ushbu da'vat yo'q bo'lmasin havolarda, duo qilsam sizga bordir e'tiborim, siz ham meni eslab turing duolarda. Shu asnoda dindoshlarimizga qarata bir xitob qilgim keldi. Bu xitob barchaga barobar. Avval o'zimga, keyin boshqalarga ulashmoqchiman. Shu eslatmani. Nima deysiz Abdulboqi? Albatta eslatma har bir musulmon kishi uchun bir ozuqa hisoblanadi unutgan narsalarimiz bo'lsa yodimizga tushirib olamiz qani boshlang qanday nasihat qilmoqchisiz hurmatli dindoshlar har qanday holatda ham shavkatingiz oshib yuqori martabaga ko'tarilib ketganingizda ham kamtarlik libosini yechmaslik sizning muhim vazifangiz ekanligini unutmang davralarda boshqalarga yuqoridan turib so'zlash mu'min kishiga yarashmaydi qarshingizda turgan suhbatdoshingiz modamiki kufr kalimasini aytmas ekan u sizning birodaringiz unga muloyim so'zlash diningizdagi eng muhim omil hisoblanadi Mu'min munofiqdan o'zining xushfe'lligi bilan ajralib turadi мууминдин одоб ахлокы чехрасиге нур сөзүгө фасохат багышлайды муаз ибн жабал разияллоху анхудан rivoyat qilingan hadisda rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar qayerda bo'lsang ham Allohdan taqvo qil yomonlik ortidan bir yaxshilik qilginki uni o'chirib yuboradi odamlar bilan chiroyli xulq ila muomalada bo'lgin imom termiziy rivoyati yana bir hadisda anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday rivoyat qiladi payg'ambar alayhisalom Muaz radhiyallohu anhu ni yamanga jo'natayotib shunday deganlar ey muoz Allohdan qo'rqin. odamlarga go'zal xulq bilan muomalada bo'lgin agar biron yomon ish qilib qo'ysang ortidan biron yaxshilik qilgin imom ahmad rivoyati yuqoridagi hadisda Allohdan taqvo qilishlik va odamlarga chiroyli xulq bilan muomala qilishlik uqtirilmoqda. Odamlarga tavozi bilan kulib so'zlashlik har bir mo'minda odat tusiga kirishi zarurdir. Go'zal xulq bilan mo'min o'zining va barcha mo'minlarning qolaversa muqaddas dinimizning sharafini ko'taradi. Buzuq fe'l bilan esa islomdan bexabarlarni va boshqa bir to'da johillarni o'zidan ham, islomdan ham bezdirib yuboradi. Shuni unutmasligimiz lozimki, boshqalarga shirin so'zlay olmasligimiz, o'zimizdan quyi darajadagi odamlar oldida g'uddayishimiz kibrning o'zagidandir. Kibrni kabira gunohlardan ekanligini unutmagan bo'lsak, Alloh taolo назарида kechirilmas gunohlardan ekanini ham bir yodimizga tushirib o'tishimiz darkor. Alloh taolo dedi: "Ey Muhammad алайҳиссалом, eslang Biz farishtalarga odamga ta'zim qiling deyishimiz bilan ular sajdaga egildilar. Faqat iblis kibr va or qilib kofirlardan bo'ldi. Baqara surasi 34-oyat. Inson o'z qalbini kibrdan tozalamas ekan, oxirat hayoti juda katta xavf ostida turgani ochiq haqiqat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qalbida zarra мисқолидек kibri bor odam jannatga kirmaydi mazmunidagi hadislarini ham hech qachon yodimizdan chiqarmaylik kibr bilan odam faqat xorlik va buyuk azob uqubatga giriftor bo'ladi kamtarlik bilan esa bu dunyoda yuksak sharaf va oxiratda oliy maqom sohibi bo'ladi kamtar va xushfe'l odamni hamma hurmat qiladi havas qiladi va qilgan muomalasiga yarasha жооп кайтарады фел мутакаббир odamni esa hatto o'z oila a'zolari ham suymaydi atrofdagilarchi uning borligidan bezor bo'ladi til учида unga yaxshi muomala qilsa da ich ichidan o'sha odamga hech ham yo'liqmaslikni istaydi kezi kelganda mavzuga daxldor bo'lmasa da bir masalaga oydinlik kiritib ketmoqchiman modomiki Alloh yo'lidan yurar ekanmiz bizning na dunyomizga va na oxiratimizga foydasi bo'lmagan ishlardan chetlanaylik. Biroqlarning ortidan har xil gaplarni gapirib yurmaylik. Falonchi undoq debdi, fistonchi bundoq ish qilibdi. Shu kabi so'zlarni tarqatishdan tiyilaylik. Chunki o'sha falonchining qilgan ishini muhokama qilishdan bizning na dinimizga, na dunyoyimizga zarracha foyda yo'q. Bir gapni gapirishdan yoki bir ishni qilishdan oldin o'ylab ko'raylik. Undan din va dunyomizga foyda bormi yoki yo'qmi? Agar bor bo'lsa, shu ishga qo'l uraylik. Yo'q bo'lsa, tark etaylik. Alloh taolodan eshitganlarimizdan ibrat olib, to'g'ri xulosa chiqarishga yo'llashini so'raylik. Zero u oliy va marhamatli bo'lgan zotdir. Endi esa navbatni Muhsin akaga beramiz. bunchalar alamlik bunchalar tilak bunchalar yig'laysan yig'lama yurak insonlar kelardur bu dunyo tomon imtihon bo'lardur hamon va hamon الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أستعيذ بالله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم mana bu yuqoridagi oyatda mushriklar va ahli kitoblarga qanday muomalada bo'lishligimizni Alloh subhanahu va taolo ta'lim berayapti. Va mana bu narsa mu'minlarning qalbiga shifo bo'lishligini ham uqtiryapti. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ularga qarshi jang qilinglar shunda Alloh ularni sizlarning qo'llaringiz bilan azoblaydi va yuxzihim ularni rasvo qiladi ularni sharmanda qiladi va yansurukum alayhim va ularning ustidan sizlarni g'olib qiladi ва яшфи судура каумин муъминин ва муъмин кавмнин калбларига шифо беради. chunki biz qalblarimizni shifosiga muhtojmiz imom buxoriy va muslim o'zlarining sahihlarida keltiradilar расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтадылар инна фил жасади мудгатан жасадда бир парча көшт бардыр ида солухат солухал жасаду куллуху агар у жасаддаги бир парча көшт соглом болса butun jasad sog'lom bo'ladi va ida fasadat fasadal jasadu kulluhu agar u jasaddagi bir parcha go'sht fasod bo'lsa butun jasad fasod bo'ladi buziladi ala vahya qalbun ogoh bo'linglar u qalbdir dedilar va qalblardagi nafratlarni g'am andughlarni ketkazadi va yatubullohu ala man yasha Alloh xohlagan kishilarning tavbalarini qabul qiladi vallohu alimun hakim Alloh bilim va hikmat sohibidir иннама ятакаббалаллаху минал муттакин аллах субханаху ва таала тақводорлардан гина қабул қилadi инналлоха юхиббул муттақин аллоh субханаху ва таала тақводорларни yaxshi ko'radi Аллах субханаху ва таала хаммаларымызны тақводорлардан қылсын. Өзүдөн хақиқий қорқадиганлардан қылсын. Хали алдымызда жаңлар көп, jang жаң майдонида қалтырап қалмасын. Abu Bakr Marvazi aytadilarki, qalilut taqva yahzimu kaseeral juyush. Taqvoning ozi ham ko'p guruhlarni tormor qilib tashlaydi. bizni dushmandan tayyorgarligimiz ham kam. кам jihatidan ham kammiz. Magar ham Allohga bo'lgan yaqinimiz Allohga bo'lgan ishonchimiz va taqvoimiz bilangina kofir qam ustidan g'olib bo'lamiz. Alloh subhanahu va taoloning va'dasi haq, biz bunga ishonamiz. Ala inna nasrallohi qorib. Ogoh bo'linglar, Allohning yordami yaqindir. Аввалги da'vatlarimizda ham турмадаги муслима singillarimizni yozgan maktubini o'qib bergandik. Аввал O'zbekistondagi mahbus ва mahbusalar qachon kelasizlar deb бизларга мактуб yozardi. Hozir aytishyaptiki, hech bo'lmasa bizni duo qilinglar. Allah sabr bersin deyapti. Xullas bugun ummatda izzati yo'qolgan. Ummatda izzati yo'qolgan. Umar radiyallahu anhu islom lashkarlariga qaradilar. Shabboda esib turgan tarafda mushriklar va yahudlarning qarorgohi bor edi. Umar radiyallahu anhu lashkarga buyurdilar, mushriklarni musulmonlarni orqa tarafiga o'tkazib qo'yishlikka buyurdilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyasini olgan xulafa-i roshidinlar va ularga ergashgan mu'minlar mana shu инде иззат билан яшәделәр. Ва катилухум хатта ла такуна фитнату ва якуна ад-дин куллуху лиллах. Сизлар бирор фитна алдов қолмай, бутун дин фақат Аллоҳ учун болгунга қадар уларга қарши жанг қилинглар. Я айюхалладина аману ин тансуруллаха янсуркум ва юсаббит акдамакум. ey iymon keltirganlar agar sizlar Allohga yordam bersangizlar ya'ni Alloh yo'lida jihad qilsangizlar u zot ham sizlarga yordam berur va yusabbit aqdamakum va jang maydonida qadamlaringizni sobit qadam qilur jang maydonida qadami sobit odam bu baxtli odam Allohning buyrug'iga labbayk degan odam bu mujohidlar haqida so'zlaganda quyidagi nuqtaga ham to'xtalmoqchiman. Ya'ni mujohidni aksar umri safarda o'tadi. Mujohidni aksar umri jang maydonida o'tadi. Biz ahli oilalarimizni, balki jamoatimizdagi hamma zaif va zaifalarni Аллахның аманатыга тапшырып кетәбез. Мана бундай муслима сиңгилләримизгә һәм насихат кылышлыкка без мәмурбыз. Biz buyurilganmiz, chunki bular bizning nomusimiz. Muslima singillarimizga ham eslatamizki, amirning buyrug'iga osiylik qilishmasin. Noo'rin ko'chalarga chiqishmasin. Ko'chalarda ham ko'zlari nomahramlarga tushligidan o'zlarini saqlashsin. Hijoblarini ham ko'tarishmasin. Ertaga nomuslar masalasi yuzasidan mujohidlar ham urushib, qonlar to'kilmasin. Shuning uchun jamoat deilganda jamoatni islom dinida o'rni kattadir. boshqa ibodatlar, namoz, zakot, roza, haj bular yakka-yakka qilinsa ham bo'laveradi, lekin jihad ibodati jamoat bilan barpo qilinadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Lut alayhi salom va Nuh alayhi salomning ayollarini misol keltiradi. Astaizu billah daraballohu matalan مثلا للذين كفروا Nuh va وامرأة Lut Alloh subhanahu va taolo kofir bo'lgan kimsalar haqqında Nuh va Lut alayhissalomning ayollarini misol keltiradi. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين U ikkisi bizning bandalarimizdan ikki solih banda qo'l ostida edilar. فخانتاهما nuh alayhi alayhissalom va lut alayhi alayhissalomning ayollari o'z erlariga xiyonat qilgan edilar falam yughniya anhuma min allohi shay'a Nuh va Lut alayhissalom Allohning azobidan biror narsani u ikkisidan daf qila olmadilar. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlaridan bo'lgan ikki payg'ambar Allohning azobini o'z ayollaridan to'sib qola olmadilar. وقيل ادخلا النار مع الداخلين kirguvchilar bilan birga do'zaxga kiringlar deyildi. hatto payg'ambarning ayoli ham mana bu azobdan omonda qolmadi. Va oyatning davomida kamolat cho'qqisiga yetgan Fir'avnning ayoli Osiyo haqida misol keltiriladi. Daraballohu masalan lillazina amanu ra'ata fir'auna. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan zotlar haqqında Fir'avnning ayolini misol keltiradi. va oyatning davomida o'z nomusini saqlagan Maryam binti Imronni o'zining azaliy kitobi Qur'onda zikr qildi. Va Maryam ibnati Imron allati ahsanat farjaha. Ya'ni Alloh iymon keltirgan zotlar haqqında o'z nomusini saqlagan ayolni Maryam binti Imronni misol keltirdi. فنفخنا فيه من روحنا بس biz o'z tarafimizdan bo'lgan ruhni unga pufladik va u Isoga homilador bo'ldi va soddaqat bi kalimati robbiha va kutubihi u Robbisining so'zlarini va kitoblarini tasdiq etdi va kanat minal qonitin va u itoat etguvchilardan bo'ldi Ва mana bu ayollar kamolat cho'qqisiga erishdi. Fir'avnning ayoli Осиё, Maryam binti Imron, Хадича бинти Хувайлид, Fatima binti Muhammad Alloh subhanahu va taolo bulardan rozi bo'lsin va bosh va boshqa муслималарни ham буларга ergashadiganlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda: "Va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin" eslating ey Muhammad alayhi alayhissalom eslatishlik mu'minlarga manfaat beradi degani uchun ham eslatamiz. Mujohid Allohning yordamiga, Allohning tavfiqiga eng muhtoj odamdir. Gohida mujohid va mujohidalar ham zalolat, adashish yo'liga kirib ketadilar. Mujohid va mujohidalarni mas'uliyatga bo'lgan qiziqishi, dunyo zeb зийнатларига bo'lgan qiziqishi zalolat yo'liga olib kirib ketadi. Yillar davomida jihad yo'lini tashlab boshqa davlatlarga ketib qolishlikka majbur bo'ladi. Va ya'taqiduhul haqqo va o'zining mana bu zalolat yo'lini haq deb e'tiqod qiladi. uqubatan min Allohi taala mana bu narsa Alloh tarafidan bo'lgan jazo bo'lib qoladi. Astaizu billah afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana yomon amali o'ziga chiroyli ko'rinib uni go'zal deb o'ylagan kimsa fa innalloha yudillu man яша va yahdi man yasha albatta Alloh o'zi xohlagan kishilarni yo'ldan ozdirur va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Xatib Bag'dodiy o'zlarining isnodlarida keltirdilar. Anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala li rajulin va huwa ya'iduhu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kishiga nasihat qila turib aytdilarki, "Igtanim khamsan qabla khamsin." 5 narsadan алдын 5 нәрсәне g'animat бил Shababuka qobla haromika, qarilikdan алдын яшьликне васихатикә qobla saqomika, биморлигиңдән алдын sog'ligingni. ва ginaka qobla faqrika, kambag'allikdan алдын boyligingni. va farog'ika qobla shug'lika mashg'ulligingdan oldin bo'shligingni va hayatika qobla mautika o'limingdan oldin tirikligingni g'animat bil dedilar. Shuning uchun biz birodarlarimizga eslatamizki, bu kunlar g'animatdir. Ertaga Robbimizga ro'baro bo'lamiz. Dunyo isyondan botqoqqa to'ldi. bu holatdan hatto qalblar ham o'ldi o'zing nuring sochgin buyuk allohim sensan mening robbim yolg'iz ilohim dunyodan isyonni ko'targuvchi sen haq adolating o'rnatguvchi sen муминдернин орталарын бирлаштырып сен яна хак yo'liga yo'llaguvchi сен Аллахдан sobit qadam сорайлик bizlar chunki haqiqatga tikilar ko'zlar Allohning канунын орнатып сизләр, Роббиннең нурыга бүркәнәсезләр, тәвхид байрагын орнатасызлар. alloh subhanahu ва taolo mana bu o'qigan oyatlarga va mana bu o'qilgan hadislarga hammalarimizni amal qilishligimizni nasib qilsin subhanaka Аллоҳумма ва bihamdik ашҳаду ан la ilaha illa анта astag'firuka ва atubu илайк. bir kun biz ham ketarmiz robbimiz tomon Shuning uchun ba'zida qilurman da'vat ko'rinmoqdasiz bu yo'lda yo'qdur halovat unutmang ey do'stlarim bu foniy zamon bir kun biz ham ketarmiz robbimiz tamon bir kun biz ham ketarmiz robbimiz tamon endi yahudiylar bitiklardan bo'lgan darsimizning davomini tinglaymiz isroil ey isroil shaytonni qilding кой, hammani aylab хайрон, dunyoni qilding vayron sen qilding vayron Бисмиллахир рахманир рахим. assalomu alaykum muhtaram жамаатул муслимин. oxirgi suhbatimizda sayyohniz bitiklarining u bizga va'da qilingan yerni qaytarib beradi va bizni хойлар qulligidan ozod etadi биз хойлар устидан hukmron bo'lamiz degan matniga kelib to'xtagan edik bu matnni ko'rib chiqishni boshlab bundagi u deganlari yahudiylarning oxir zamonda keladigan misiyolari isroilning podshohini kutayotganlarini u esa masihi dajjol bo'lib chiqishini ko'rsatib o'tgandik bizga va'da qilingan yer deb esa ota yurtlari falastinni aytayotganlarini va uni alloh taolo o'z payg'ambarlari Musa va Harun alayhimussalomlar orqali Bani Isroilga o'shandayoq qaytarib berganini aytgan edik. Shunday qilib, agar Alloh Bani Isroilni yana Falastinga qaytarishini va'da bergan bo'lsa, u subhanahu va taolo har doimgidek o'z va'dasini bajarib bo'ldi. Xo'sh, yahudiylar bu ilohiy marhamatga qanday javob qildilar? Musa alayhisalom ularga: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون أي قومم الله sizler için yozib taqdir qilib qo'ymish bu muqaddas yerga, shaharga dohil bo'lingiz. Ortlaringizga qaytib ketmangiz, aks holda ziyon ko'ruvchilarga aylanib qolursiz deganida ular "Yo Musa, u yerda zo'ravon odamlar bor. To ular chiqmagunlaricha biz u yerga zinhor kira olmagaymiz. Agar ular chiqib ketsalargina biz dohil bo'lurmiz" dedilar moyda surasi 21 22 оятлар قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين شندا بني إسرائيل 12ta qabila boshliqlari orasidan Allohdan qo'rqadigan va uning inom marhamatiga муяссар bo'lgan ikki kishi ularning ustiga darvozadan to'satdan kiringiz. Agar unga Baytul Maqdisga kirib olsangizlar, bas shubhasiz g'olib bo'lursiz. Agar mu'min bo'lsangizlar, yolg'iz Allohgagina suyaninglar dedilar. Moida surasi 23 oyat yahudiylarga hatto urushish ham emas shahar darvozasidan kirish qolgan edi ediyu xolos alloh ularni muqaddas zaminga keltirib bo'lgandi endi falastinning markazi quddus shahriga to'satdan kiring deyilganida قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون qavm aytdi: "Yo Musa, modomiki ular shu joyda ekan, biz hech qachon kira olmagaymiz. Bas borgin, sen o'zing va Parvardigoring ular bilan urushaveringlar. Biz esa mana shu yerda o'tirib kuturmiz." Moida surasi 24-oyat. Mana shundan keyin Alloh dedi: قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين Endi 40 yil mobaynida bu yer ular uchun haromdir. Ular yerda, sahrolarda adashib uloqib yururlar. Sen bu itoatsiz qavm qilmishidan mahzun bo'lmagin. Moida surasi 26-oyat. Mana qadrli birodarlar, bizga va'da qilingan yer bizning muqaddas zaminimiz deydigan qavmning ahvoli qanday bo'lgan? Yahudilar sharmandali qo'rqoqliklari bilan Alloh ularga qaytarib bergan yurtlaridan o'zlarini o'zlari mahrum qilganlar. Yana ham Alloh mehribon zot 40 yildan so'ng Bani Isroilni bu zaminga kirishiga muvaffaq qildi. Biroq buning uchun u qo'rqoq va sarkash qavm bu 40 yil ichida cho'l biyobonlarda o'lib bitishi va uning o'rniga sahroda o'sgan yangi jasur avlod o'sib chiqishi kerak bo'ldi. Endi bu musulmon avlod Musa alayhissalomning Xizrni istab borganlarida yonlarida yurgan xizmatchi yigitlari Yuvsha ibn Nunga payg'ambarlik berilgach, uning boshchiligida jihodga turib, Quddus sharifni fath qilib, muqaddas zaminga ega bo'lgandilar. Shundan keyin ham Bani Isroil buzg'unchiliklarga va katta yu kichik tug'yonlarga ketishlari sababidan yana ko'p martalab o'z yerlaridan mahrum bo'lib kelganlarini alloh va taolo ularga har safar falastinni yana qaytarib berganini oldingi suhbatlarimizda ko'rsatgan edik endi ko'plab bevatan bo'linaversa vatanni qo'msash ham shunchalar ekan. bani isroilda Musa alayhisalomdan keyingi payg'ambarlari nomidan bitilgan kitoblar yozuvlarning ayrimlarida oxir oqibat Bani Isroilga bir podshoh payg'ambar kelishi va u tirqirab ketgan o'z qavmini ota yurtlari Falastinda yig'ib, endi doimiy vatanlik qilishi hamda bu qavmning boshqa barcha armonlarini chiqarishi haqida ta'limot shakllanadi. Bunday qarashlar ayniqsa yahudiylarning begona yurtlarda тутқунликда yoki mazlumlikda ekanlarida kuchayadi ularning bu xaloskor podsho payg'ambarlari albatta yahudiylardan bo'lmog'i kerak bo'lib u xos nom Messiya, ya'ni ilohiy vazifadorligi bo'lgan zot deb nomlanadi bunday kutishlar yahudiylarning bibliyalarida bor bo'lib sayyohning donishmandlari mana bu bitiklarida shuni aks ettirganlar Biz musulmonlar ularga aytamizki, "Hoy yahudiylar, sizlar nobob hujjatlardan ish olmoqdasiz. Zero Alloh taolo Bibliya degan kitobni insonlarga tushirmagandir. U Tavrot, Zabur, Injil va Qur'onni tushirgandir. Qur'ondan ilgari Bani Isroil Tavrotdan yo'l topib yurishlari lozim edi. biz tavrotni bani isroil qavmi uchun hidoyat to'g'ri yo'l qildik sajda surasi 23 oyatdan undan qur'ondan ilgari musoning kitobi tavrot bordirki u bani isroil uchun kelgan peshvo va allohning marhamati edi hud surasi 17 oyatdan qur'on kelgandan keyin esa tamomiy insoniyat, shu jumladan Bani Isroil ham endi faqat Qur'oni Karim bo'yicha yo'l topib yashamog'i lozimdir. Nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at wal injila min qablu hudan lin-nas. وأنزل الفرقان Zeroki Robbil alamin ilgari insonlarni haq yo'lga hidoyat qilish uchun Tavrot va Injilni tushirgan edi. Endi esa haq bilan nohaqni ajratuvchi Qur'onni nozil qildi. Oli Imron surasi 3-4-oyatlardan. Demak, sayyuhniz donishmandlari ushbu bitiklarini tuzayotganlarida Bibliyalardagi payg'ambarlar nomidan kimlardir yozib qo'ygan shubhali yozuvlar u bashoratlardan emas va hattoki haq bo'lsa-da Qur'on kelishi bilan mansuh etilgan Tavrotdan ham emas, balki endi yolg'iz Qur'ondangina va shu Qur'onni keltirgan Rasul Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bashoratlaridangina ish olishlari joiz edi-yu xolos. Qur'on va sunnatda esa hech qanday Bani Isroilning xaloskor messiyasi, podshohi yoki nauzu billah qo'shtirnoq ichida xudosi kelishi to'g'risida emas, balki mana shunday payg'ambarlik va qo'shtirnoq ichida xudolik da'vosini qiluvchi yahudiylardan bo'lgan o'ta ketgan kazzob Masih Dajjolning kelishi hamda uning kushandasi Iso Masihning osmondan tushib dunyoga ikkinchi bor kelishi haqida chin bashoratlar bordir. Kofir yahudiylar yaroqsiz bibliyalarini hujjat qilib olishib, Iso ruhullohni tanimay bir daf'a qattiq adashdilar. Chunki u botil yozuvlarida Bani Isroilning oxirgi payg'ambari missiyasida mana bunday sifatlar bo'lishi kerak deb belgilab qo'yilganda. Birinchi, u butun dunyoga tarqalib ketgan yahudiylarni bir makonga, aynan ota yurtlari bo'lmiş muqaddas Shom zaminiga, Falastinga yig'adi, ya'ni ularga yerlarini qaytarib beradi. Ikkinchi, shu makonda u Isroil davlatini yana barpo etadi. 3. Quddus sharifda Sulaymon alayhissalomning buzilib ketgan muhtasham ibodatgohini qayta qurib, uni tiklaydi. 4. Yahudiyat dinini butun olamga yoyadi. 5. Yahudi qavmini hammaga hokim qiladi. 6. O'zi urg'ochi eshak ustida minib keladi iso alayhissalomdan esa bu ishlarning birortasi ko'rinmadi shunga ko'ra o'zlarining bu tagi yo'q o'lchovlarini ushlab olgan aynib bo'lishgan yahudi ulamolari va qavm boshlari u zotga sen bu ishlarni qilib bermadingmi demak sen bizning kutayotgan missiyamiz deb turib olishdi. Endi u Iso Masihning shuncha mo'jizalari шунча beshikda turib gapirganlari гапирганларию hatto o'liklarni qabrlardan chiqarib berganlari berganlariyu injilni keltirganlari ham ular nazdida inobatga o'tmay turaverdi chunki qo'ldagi dasturul amal xato bo'lsa tabiiyki amal ham xato bo'lib ketaverarkandi bizning kunlarimizda ham din dushmanlari islom ahlidan bo'lganlarning ba'zilarining qo'llariga tutqazib qo'ygan egri yo'llanmalari nazariyalarini ushlab olishib haq jamoatlarni nohaqqa komil musulmonlarni do'zaxga ketuvchi zalolat firqalaridan deb o'zlarining botil tamg'alarini urayotganlarini ko'rib kelmoqdamiz miyalariga quyib qo'yilgan andozalarga to'g'ri kelmadimi? Bo'ldi, uni nohaqqa chiqaraveradilar. To'g'ri kelib qolsa, u asl narsa bo'lib turaveradi. Endi yahudiylar ana shunday botil o'lchov andozalardan kelib chiqib, oxirgi jahon urushi davrida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bo'lgan Delano Franklin Rooseveltni shu biz kutayotgan messiyamiz deb o'ylab, hatto unga bag'ishlab mana bunday yozuvli medal ham quydilar. Yashasin Roosevelt Isroilning oxirgi payg'ambari. Nega? Endi shu Roosevelt nauzu billah Allohning payg'ambari emishmi? Ha, Yahudiyat dinining bu egri ta'limoti bo'yicha allohning bu dushmani shunday bo'lib chiqyapti-da. Chunki u o'zi Amerika yahudiylaridan bo'lib, urush davridagi Stalin va Cherchill bilan bo'lgan muzokaralarda ularni jahon urushi tugagach butun dunyo yahudiylariga Falastinda davlat qilib berishga ko'ndirgan edi. O'sha kelishuvlar natijasida 1948 yil hozirgi isroil davlati вujudga keldi Рузвельтнинг bu ishi yahudiylarning boyagi qolipiga tushgandi ya'ni u bani isroilga muqaddas shom zaminini qaytarib bergan bo'ldi va isroil davlatining paydo bo'lishi ham shuning natijasi bo'ldi davlat bo'lganidan keyin esa tabiiyki butun dunyodan яҳудилар unga jamlandilar Demak, Roosevelt butun dunyoga тыркырап ketgan Bani Isroilni yig'ib bergan ham bo'lib chiqdi da shunday qilib Roosevelt yahudiyat dini ta'limotidagi asrlar o'sha kutib kelishayotgan oxirgi payg'ambarlari messiyalarining ishlaridan hammasini bo'lmasa-da eng kattalarini qilib bergan bo'ldi hisobda 2000 yildan keyin yahudiylarga vatanlarini qaytarib bergan va unda Isroil davlatini barpo ettirgan bo'ldi. O'zi ham yahudiylardan endi bordi-yu Roosevelt bir urg'ochi eshakka minib Quddusga kirib borgandami, juhudlar uni ana nauzubillah Xudomiz kirib keldi debon bira to'la iloh darajasiga ko'tarib yuborgan bo'lisharmidi hoynahoy. Ammo Roosevelt o'sha тарихий muzokaralardan keyin 1945 yili йилиёк o'lib qoldi. Alhamdulillah. Va Messiya bo'lish shartlaridagi Quddusda Sulaymon alayhisalomning ibodatgohini qurmadi, Yahudiyat dinini yoymadi va Yahudilarni olamga hokim qilmadi, ulgurmadi. Haqiqiy iloh Alloh subhanahu va taolo uning jonini o'zi xohlagan paytda olib qo'ydi. Endi yahudiylar Ruzveltni bizning messiyamiz demay qo'ydilar. Yahudiylar o'tmishda ham o'zini men siz kutayotgan sizlarning o'sha xaloskor messiya payg'ambarlaring bo'laman deb chiqqan yolg'onchi payg'ambarlarga bir necha bor aldangan bo'lganlar. Endi tasavvur qiling, yana bir kazzob. Bu gal эң өткири чыгып tuman туман сехру жадуулары билан күч кувват арттырып бани исроилнинг миссиясы болишнинг халиги шартларини бажарып койса бормы болду яһудилар уни ko'klarga ko'tarib ana messiya payg'ambarimiz podshohimiz xaloskorimiz keldi va hatto mana nauzubilloh xudomizning o'zi kirib keldi Debon uni qabul qilarga, ya'ni yana bir karra xatoga, bu gal ulkan va halokatlisiga yo'l qo'yarga tayyor bo'lib turgan qavmdirlar. Bu safar juhudlar Dajjolilaynga mana shu biz kutib kelayotgan Messiyamiz deb ergashib ketajaklar. Chunki ko'rib turganimizdek, ushlab olgan botil hujjatlari ularni shunga keltirmishdir. Mavzuning davomini inshaalloh yanagi suhbatimizda e'tiboringizga yetkazurmiz. Diqqatingiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. o'zini allohni quli deb atagan birodarimiz hayit bilan tabriklab shunday degan ekan assalomu alaykum birodar allohim barcha mo'minlarni kelasi shu kunlarga sog' omon yetkazsin va hijrat diyorida yurgan barcha aka opalarimizga kuch quvvat bersin amin va amirimiz usmon g'oziy aka aytganlaridek musulmonlarni kofirlar ustiga balo qilib yuborsin amin birodar barcha muhojir muhojiru ansor jigarlarimizni meni va safarga tayyorlanayotgan birodarlar nomidan muborakbod etasiz bu omonat qo'l berib quchoq ochib ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh o'zini mujohid deb nomlagan birodarimiz shunday yozibdilar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh aziz mujohid birodarlar Biz sizlar bilan birga bir safda bo'lishni juda-juda xohlaymiz, ammo imkon qilib keta olmayapmiz. Ayrim sabablarga ko'ra. Sizlardan iltimos, bizlarning haqqimizga duo qilinglar. Biz ham sizlarni safingizga qo'shilib, sizlar bilan birga jihad qilishni, Allohning kalimasini oliy qilishni, Allohning dushmanlariga qarshi jang qilishni Allohdan so'rab duo qilyapmiz. sizlar ham bizning haqqimizga duo qilishlaringizni iltimos qilamiz, deb birodarlaringiz Mujohid. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. O'tgan juma bilan bu juma orasida Ramazon hayiti bo'lgani uchun bir qancha tabriklar ham kelgan. Shu jumladan muxlis birodarlarimizdan birlari tabrik yo'llabdilar. Arab birodarimizning so'zlarini xulosaviy qilib bo'lsa-da, tarjima qilib berishni Bilol birodarimizdan iltimos qilamiz. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين نهني إخوتنا المسلمين في كل ربوع الأرض وفي الحركة الإسلامية لأوزبكستان بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وندعو لكم بالنصر وقلوبنا معكم وقد اصطفاكم الله لتدافعوا عن دينه فالله اللهم يؤتى المسلمين من قبلكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا بسم الله الرحمن الرحيم пайгамбарларнинг sharaflisi bo'lgan sayyidimiz Muhammadga, bu kishining ahli oilalariga, sahobalarga va qiyomatga qadar u kishiga yaxshilik bilan ergashganlarga salavatu va salomlar bo'lsin. Alloh taolo bizni sizdan qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Bizi sizni mag'firat qilgan bo'lsin. Sizlarga Allohdan nusrat so'raymiz va sizlarning haqqingizga duodamiz. Qalbimiz sizlar bilan birgadir. alloh sizlarni o'z dinining xizmatiga tanlab oldi allohning nomini o'rtaga qo'yib aytamanki sizlar тарафдан musulmonlarga zarar yetib qolmasin Ва barchangiz allohning arqoniga qur'onga bog'laningiz ва фирқа-фирқа bo'lib bo'linmangiz Аллах өз китобида мархамат кылдыки: "Эй муъминлар, сизлар то дунёда бирон фитна алдау qolmay, butun din faqat Alloh uchun bo'lgunga qadar ular bilan jang qilinglar." Alloh tabaraka va taolo aytadi: "Odamlarni aldash, fitnaga solish o'ldirishdan yomonroqdir." Fitnadan maqsad qatl emas, balki bu dinning zavolga yuz tutishi, odamlar orasidan dinning ko'tarilishidir. аллах таала курайшини taomlantirdi, sug'ordi, kiyintirdi va коркуудан amonda qildi. ular munkardan qaytmay qilardilar tog'utlardan hukm so'rashar agar kattalarning manfaatlari yotgan bo'lsa odatlarini va taqlidlarini o'zgartirardilar Xandaq kunida ham bizlar uchun ibratlar bor. U kunda sahobai ikromlarning ko'zlari tinib, yuraklari bo'g'izlarga tiqilib qolgan va bu dahshatdan qattiq larzaga tushgan edilar. Shunday bo'lishiga qaramay, u yerda mustahkam iymon va ular hukmda murojaat etadigan Qur'on bor edi. oxirida Allohdan sizlarga yordam berishini, qadamlaringizni sobit qilishini, har joydagi mujohidlarga nusrat berishini so'rab qolamiz. Allohim Afg'onistondagi, Pokistondagi, Iroqdagi, Suriyadagi va boshqa jihod maydonlaridagi kofir va murtadlarga qarshi jihod qilayotgan birodarlarga nusratingni ber. Liviyadagi тыйба тараблус guruhi targ'ibotining mas'uli bo'lgan Alloh yo'lidagi birodaringiz Abdulhakim Misri. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bikatibati tuvar Tarablus min Liviya. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Umar Foruq birodarimiz esa o'zining boshidan o'tgan qissani yozibdilar. Bu birodarning maktubini абдурашид akamiz o'qib beradilar. Assalomu alaykum jundulloh xodimlari. Men jumadan jumagacha radio dasturlaringizni muntazam ravishda tinglab boraman. hozir uydaman. uyim tojikistonda bizda ham xuddi o'zbekistondagi singari sizlarning saytingizga kirish qiyin men 2008 yil pokistonning Karachi shahrida bin nuriya madrasasiga o'qigani bo'ldim va jihodiy ilm menda sal уйгонду. Соң Пешевар шахриге бордым. Пешеварнинг qaysidir qishlog'ida bo'ldim. Nomi yodimda yo'q. U yerga Tojikistonlik mujohid Qiyomiddin akaning oldiga borgandim. U kishi sal mashhur ekan. Куфр hukumatı uni qidiruvga bergan va boshiga 10 ming dollar qo'ygan ekan. U birodarining uyida 5-6 kun turdim. So'ngra meni mujohidlar markaziga jo'natdi u markaz ham пешаварда edi bilsam u толиб birodarlarning markazi ekan u yerda bir oy turdim bir oy o'tgach uyimdagilar xabar topib onangni mazasi yo'q degan yolg'on xabar bilan hiyla ishlatib meni chaqirib olishdi o'shanda men 18 yoshda edim men borgan markaz esa ta'lim berib so'ng birorta jihodiy jamoatga yuboradigan markaz edi үйгө кайтканымдан кийин 2 жыл өткөч Москвага бордум. У жерде интернетке кирип, сиздердин сайтыңызды топуп алдым ва Тохрака рахимахуллохнын марузаларыны ва бир канча нашидаларын тыңладым. Кейин ошо жерде odamlarni jihodga даават кыла boshladim. Orada бир үйүмгө bordim да у жерде хам da'vatni davom эттирдим мен Saidlar авлодуданман лекин бул билан гурурланмайман мен факат мусулман болгонумдан фахрланаман карындошларым эсе биз ишонларданбыз деп тугуянга кетип колушкан подчам масжидда имоми xatib. u sizlarni amerikani nog'orasiga o'ynaydi deydi va jihodni inkor etadi o'zimga qaytadigan bo'lsak bir muddat o'tib yana moskvaga bordim yana eski ishimga joylashib da'vatimni davom ettirdim bir qancha birodarlar orttirdim ularning niyati ham dinni oliy qilish edi ular bilan birgalikda har kuni xufton namozdan keyin odamlarni jihodga undab da'vat qilar edik namanganlik ikki birodarim buxoralik yana bir birodarim va men to'rt to'rtovlon har kuni odamlarni moli va joni bilan jihodga hissa qo'shishga da'vat qilib yurgandik afsus bu ishimiz uzoqqa bormadi bir kuni үч эле бироодарым орамыздан бир кишини амир болушу шартлиги хакында сөз очуп колушту улар мени tanlashdi bu ishni ular oldinroq rejalashtirib qo'ygan ekan men bosh tortdim biroq ular qattiq turib olishdi va oxir oqibat meni ko'ndirishdi so'ng ko'z yoshlar bilan menga bayat berishdi o'sha kundan boshlab men 3 kishiga amir bo'ldim har 2-3 kunda 15-20 kishi yig'ilib ma'ruzalar, maslahatlar qilardik. O'sha 3 birodarimdan boshqa hech kim meni amirligimni bilmas edi. Ular endigina jihodiy ruhda tarbiyalanayotgan edi. Bizning maqsadimiz O'zbekiston islomiy harakatiga, ya'ni sizlarning jamoatingizga yordam ko'rsatish edi. Shu zaylda asta-sekin sinovlar kela boshladi. Men ishxonamdagi erkak va ayolni da'vat qilardim. у жерде мен бир жохил амакимдин колунда иштардым мени ишларымдан хабар топкан амаким дархол каршылык көрсөттү у мени ар күнү yomon so'zlar bilan haqorat qilib qalbimni og'ritdi biroq bu ishlardan meni iymonim yanada ziyodalashdi bir kuni buxorolik birodarimni meni oldimga olib kelib ikkalamizni tergov qilishdi u birodarim ilmsiz bo'lishiga qaramay iymoni mustahkam va shijoatliligi bilan boshqalardan ajralib turardi. Bizga bo'lgan zug'umlar esa kundan kunga kuchayib ketaverdi. Bir kuni amakim Abu Jahl ishchilar orasida meni haqorat qilib shunday dedi: "Sen shahid bo'lmoqchi edingmi? Mana men kofir. Seni o'ldiraman. Keyin shahid bo'lasan" dedi. Va ortidan da'vatingni yig'ishtir. Ayollar bilan ishing bo'lmasin. ромол урайдымы урамайдымы намаз окуйдымы окумайдымы өзлөрүнүн иши сени кызыктырмасын деди масжидке хам чыгармай койду хатто сен намаз окумайсың кыяматта өзүм жооп бераман деди мен эса өз жолумда собит туруп калдым шундан соң аллохнун инояты билан үйгө кайттым ва халиги масжитте имом хотиблик кылadigan подчамнын олдига бордум u birinchi bor jihoddan so'z ochganimda tasdiqlagan edi. Biroq bu safar inkor qilib murtad bo'ldi. Abu Jahldan Ikrima radhiyallohu anhu chiqqani kabi Amakimni o'g'li jihod yo'lini qabul qildi va keyinroq Suriyaga ketibdi. Yana Alloh bilguvchiroq. Uning ketishi mening uylangan kunimga to'g'ri keldi va u ketgan kundan boshlab mening ustimga balolar yog'ila boshladi. амакимдин оглу кеткенини сабапчысы кылып мени бир ой айыблашты Hozir esa hammasi tinchidi. Moskvadagi birodarlarga kelsak, biz ishlaydigan joyga O'zbekiston va Tojikistondan josuslar kelibdi. Birodarlarimdan ikkitasi u yerdan chiqib ketibdi. Buxorolik birodarim esa sizlarning oldingizda ekan. Shunday qilib jamoatimiz bo'linib ketdi. So'zimni shu yerda yakunlayman. Barcha mujohidlarga salomimni yetkazing. Ayniqsa Amir Usmon G'oziyga salomlar aytib qo'ying. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun nashida navbatini ansorlarimizga beramiz. Hizbulloh birodarimiz yozdirib kelgan ushbu nashida urdu tilida. कहानी हो नहीं सकती फसाना हो नहीं सकता कहानी हो नहीं सकती फसाना हो नहीं सकता कहानी हो नहीं सकती फसाना हो नहीं सकता सिद्दी को मुस्तफ़ा जैसा यराना हो नहीं सकता सिद्दी को मुस्तफ़ा जैसा यराना हो नहीं सकता लुटा के अपना तन मन थन कहा सिद्दीक अकबर ने टाके अपना तन मन थन कहा सिद्दीक अकबर ने लुटा के अपना तन मन थन कहा सिद्दीक अकबर ने रजाए मुस्तफ़ा जैसा खजाना हो नहीं सकता रजाए मुस्तफ़ा जैसा खजाना हो नहीं सकता कहानी हो नहीं सकती फसाना हो नहीं सकता सिद्दी को मुस्तफ़ा जैसा यराना हो नहीं सकता ये रूबेदार करता है दिलों को चैन मिलता है ये रूबेदार करता है दिलों को चैन मिलता है दुरूदे पाक सा कोई तराना हो नहीं सकता दुरूदे पाक सा कोई तराना हो नहीं सकता कहानी हो नहीं सकती फसाना हो नहीं सकता नबी के चार यारों से यहाँ जो बोझ रखता हो नबी के चार यारों से यहाँ जो बोझ रखता हो मिलेगा उसको जन्नत में ठिकाना हो नहीं सकता मिलेगा उसको जन्नत में ठिकाना हो नहीं सकता कहानी हो नहीं सकते फसाना हो नहीं सकता सहाबा सारे बरहक हैं यही ईमान अपना है सहाबा सारे बरहक हैं यही ईमान अपना है معاویہ پر تبرے کا بہانہ ہو نہیں سکتا معاویہ پر تبرے کا بہانہ ہو نہیں سکتا زمانے پر کے نواسوں سے नवासे उनके आला हैं जमाने भर के नवासों से नवासे उनके आला है रसूल पाक सा कोई बिना ना हो नहीं सकता रसूल पाक सा कोई बिना ना हो नहीं सकता कहानी हो नहीं सकती फसाना हो नहीं सकता सिद्धि को मुस्तफ़ा जैसा याराना हो नहीं सकता Endi navbatni dorilar haqidagi sahifamizga beramiz. 1996-yilda Nigeriyada olamshumul yangilik meningit epidemiyasi. Bu voqea butun dunyoni larzaga soldi. 150 ming inson kasallanib, ulardan 15 mingi hayotdan ko'z yumgan. Yordam berish uchun butun dunyodan vrachlar yetib keldi. Nigeriyaga uchib kelganlar orasida Aqish farmasevtika giganti xodimlari ham bo'lib, kompaniyaning nazorat paketlari o'sha vaqtlarda Aqishning sobiq mudofa vaziri Donald Ramsvelga tegishli edi. odatiy davolash usulini qo'llash o'rniga farm kompaniya vrachlari yangi ishlab chiqargan trava deb nomlangan dorini qo'llashni taklif qilishdi aldov yo'li bilan kelishuvga majburan qo'l qo'ydirdilar mijozlar ingliz tilini tushunmaganlari uchun ularni aldash qiyin bo'lmadi aqsh farmatsevtika kompaniyalari kofirlari tomonidan insoniyatni qirilib ketishiga sabab bo'ladigan navbatdagi ishlab chiqqan dorilari ya'ni менингит dardi bilan kasallangan bemorlarga vaqtinchalik yengillik beradigan bu yangi dori aniqlanishcha hammaga turlicha ta'sir qilar ekan. Bemorlarni bu xatarli dorini iste'mol qilishlari natijasida 3 tadan bittasiga ichki qon ketish holati yuzaga kelib, buning oqibatida bemorlarning aksari vafot topdi. Yangi dorining xatarli tomonlari aniqlanishi bilan chet ellik vrachlar jalb qilinib, ularning yordami natijasida faqatgina mingga yaqin nigeriyalik omon qoldi xolos bu tajriba amalga oshmadi 11 ta odam o'lib yuzlab insonlar nogiron bo'lib qoldilar bu bechora odamlarning o'lmiga, nogiron bo'lishiga sababchi bo'lgan bu vahshiyona tajribalar kompaniyalar daromadiga unchalik qattiq ta'sir qilmadi afrika qit'asi avvalgiday farmatsevtik kompaniyalar uchun тажрыйбалар бош майдоны sifatida qo'llaniladi. лекин achinarlisi шундаки 2013 yilda xuddi shunga o'xshash худди шунга окшош котиллик африкадаги чат республикасында такрорланды va melinda Gateslarga tegishli fondlar yordamida ishlab chiqilgan menafrivak deb nomlangan dorini oq xalatli qora ko'ngillilar hali rasmiy tasdiqlanmaganiga litsenziya olinmaganiga qaramasdan mijozlarga tavsiya qilib, umuman bepul tarzda tarqatib, o'zlaricha saxovat ko'rsatdilar bu saxiylik oqibatida 50 ta inson shol bo'lib qolgan bu ishlab chiqargan dorilari ham o'ylaganlaridek natija bermadi sırf hoş bo'lib qoldi сдаются лекарства люди подписывают dorilar topshirilgach odamlar ingliz tilida yozilgan hujjatlarga qo'l qo'yadilar ko'p hollarda o'z sog'liklariga qanchalik zararli ekanini bilmaydilar ham для их здоровья bir necha yillardan buyon internetda uncha qimmat bo'lmagan dorilar ro'yxati yuradi o'sha reklamalarda mashhur bo'lgan грипп bosh og'rig'i ichakda gaz to'planishi yoki boshqa tez учрап turadigan yuqumlik kasalliklarga qarshi dorilarning орун босарлары хохлаган дорихоналарда фирменный bo'lmagan upakovkalarda sotiladi. Lekin ular 10 barobar arzonroqdir. Bu arzon орун босарларны жен эриклер деп аташады. Juda ko'p hollarda dorixonalarga borib biz shunday gaplarni guvohi bo'lamizki, mana bu dorini ola qoling, Bu xuddi ana o'sha qimmat doriday ta'sir qiladi-yu, lekin ikki barobar arzon odatdagidek biz unga ishonib o'sha maslahat bergan dorilarni sotib olaveramiz lekin bir qarorli yechim yo'q bugungi tibbiyot sohasida eng tortishuvlarga sabab bo'lgan masala nima ekanligini bilasizlarmi albatta bu tortishuvlar aynan bugungi tibbiyot sohasiga g'arazli maqsadlar uchun kirib kelgan o'rin bosar dorilar xususida bo'lib tortishuvlar bir necha 10 yillar mobaynida davom etib kelmoqda. Endi biz oddiy odamlarga yo'l bo'lsin bu dorilarni farqini aniqlashga. Bu sohani mutaxassislari tortishgunlaricha bo'lim terapevtlari sizlarga qimmatbaho dorilarni yozaveradilar. Bu yozilgan dorilar esa sizning cho'ntagingizga og'ir keladi. Qanday qilib to'g'ri xulosaga kelsak? Бірданиге файда хам қылсак ва зарар хам көрмесек. Компании, которые продвигают лекарственные средства, они работают напрямую с врачами. Tayyor dori mahsulotlarini yetkazib berayotgan kompaniyalar to'g'ridan-to'g'ri sog'liqni saqlash tizimi vrachlari bilan ish olib borishadi. Xuddi shunday dori sotish boshqarmalari sog'liqni saqlash vrachlari bilan birga chambarchas bog'langan va bu bog'liqlik hattoki oddiy dorixona sotuvchisi manfaatdorligida kommersiya tizimida davom etadi. Ya'ni ular dori sotish rejasi asosida ish olib borishadi. Bir tomondan olib qarasak, generik dorilari hech xavotirli emas. Ular qalbaki emas. Butun dunyoda 100 yillar davomida ko'p kasalxonalarga tajribadan o'tgan original dorilar va ularning o'rin bosarlari anchadan buyon samarali ish berib kelmoqda. lekin boshqa tomondan olib qaraydigan bo'lsak haqiqatda ham farq juda katta eng katta farq shuki jen eriklarda faqat ta'sir o'tkazadigan asosiy modda asli xolos qolganlari esa umuman boshqa moddalar ekan bunday almashtiruvlar esa dorining sifatiga va davolashiga juda qattiq ta'sir qiladi yana shuni yodda tutish kerakki juda ko'p hollarda ko'p daromad qilish maqsadida баазы бир ноинсоп дори иштап чыгаруучулар бозорларга орун босар дориларны көп мыкторда hech qanday klinik tajribalarsiz chiqarib yuborishmoqda. Hozirgi Rossiya dorixonalardagi mahsulotlarni 80 ni жөн эриктерден иборатлыгын назарда тутуп tanlashda juda ehtiyot bo'lish талап etiladi. это препараты пэлсу китайский индийский такие чет эл автомобильдери россияда иштап чыгарылаткандек Базы Xitoy va Hindistonda ishlab chiqarilgan dorilar Rossiyada qadoqlanib, Rossiya nomi bilan sotilmoqda. Ana o'sha dorilar juda xatarli. Dorilar xavfsizligining 3-qoidasi. Qanday qilib haqiqiy dorilarni qalbakilardan ajratib olish mumkin? Dori sotib olayotganda sotuvchi xodimdan sertifikatni so'ranglar. Unda albatta ishlab chiqargan davlat nomi уни ишлаган фирманинг номи упаковка тури масалан таблетка ампула ёки капсула кўринишида. серия номери бу дорилардаги серия упаковкадаги серия билан тўғри келиши керак. ishlab chiqarishga ruxsat bergan tashkilotni мухру bo'lishi shart себестоимость тех лекарств которые в принципе люди привыкли odamlar juda o'rgangan aspirin validol noshpa kabi dorilarning narxi haqiqatda ham juda arzon ularni 10 yillar mobaynida ishlab chiqarishadi haqiqatdan ham hamma narsa yo'lga qo'yiladi десятилетиями в общем все отлажено да mana nima uchun bizni dori ishlab chiqarish uyushmalari bir dona tabletkani ichsanglar bo'ldi sizlarga kasallikdan asar ham qolmaydi degan mazmundagi har xil reklamalar bilan ko'mib tashlashdi lekin bu faqatgina u navbatdagi dorilarni sotib olishimiz uchungina qilinayotgan yolg'onlar xolos недобросовестную рекламу можно использовать bu vijdonsizlarcha qilinayotgan yolg'on reklamalardan faqatgina o'zlarining yuqori ish yurituvchilarigina manfaatlanadilar xolos hech qanday dori darmonlar астрохондроз artrit, radikulit va shu kasalliklarga o'xshagan boshqa kasalliklarni davolamaydi пациент очень часто сваливает эту проблему на кого угодно но не на себя mijoz har doimgidek bu muammoni o'zidan ko'rmay boshqalarga yuklaydi masalan Mana men hozir o'z касалымны sabablarini kompyuter yoki televizordan bilib olaman deydi. Прочитаю где-то в интернете все свои симптомы. Дорилар xavfsizligining 4-qoidasi. Har xil reklamalarga ishonmang. Har qanday reklama dorilarni bemorlarga yaxshi ta'sir qilishini bo'rttirib ko'rsatib, kamchiligini yashiradi. Dorixona xodimining maslahati bilan dori sotib olmang. Avval тажрыйбалуу шифокорлордун маслахатын алың навбатны шайх фузазийнин муржиялар хакыдагы дарсинин давомига берабыз وروى الإمام المحدث الطبراني بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قال الرشوة في الحكم كفر وهي بين الناس سحت muhaddis imom tabaroniy sahih isnot bilan buyuk sahobiy ibn mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qiladi ibn mas'ud roziyallohu anhu aytadiki hukmdagi pora kufrdir va u odamlar o'rtasida haromxo'rlikdir bundan kelib chiqadiki haromxo'rlik kichkina kufr bo'lmasa nima uchun abdulloh ibn mas'ud roziyallohu anhu u kufr bilan bu kufr o'rtasini ajratdi ibn mas'ud roziyallohu anhu hokim qozilarning pora olishligi to'g'risida hukmdagi pora kufr va u odamlar orasida suhd, ya'ni harom deb aytgan. Shu bilan birga u kishi kufr ikki qism deb e'tiqod qilardi. Ijmo bilan kufr ikki qismdir. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek, murjiyalar tafsir qilgandek emas, balki ahli sunna va jamoa tafsir qilgandek. büyük sahabe Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu'dan İmam Tabarani rivayet qilgan bu söz sahih sabittir. Yana buni Ibn Hajar Makki ham o'zining Zavojir degan kitobida zikr qilib o'tgan. Oldin aytib o'tganimdek, Ibn Kasir va Ibn Jarir Tabari o'z tafsirlarida bu rivoyatni zikr qilib o'tgan. Endi nima uchun imom, katta muhaddis Büyük Şeyh Albani sahabilerden bolgan sahih sözlerini bir çekege surup tashlaydi. Nima uchun? Faqat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhudan rivoyat bo'lgan emas, balki boshqa sahih rivoyatlar kelgan. Alus al-Baghdadi ham Umar ibn Xattob va Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhumodan rivoyat qiladi. Bu ikki buyuk sahoba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ning ayni so'zini aytishgan. Sahobalarning adadi 3 ta yetdi. Bu rivoyatlar sahihdir. Agar istasangiz, Alusul Bag'dodiyning Ruhul Maoni tafsiridagi Umar ibn Xattob va Ali ibn Abu Talibning so'ziga qaranglar. Shunda bu rivoyatni sahih sanad bilan bu ikki buyuk sahobiydan rivoyat qilinganiga guvoh bo'lasizlar. Albatta, hukmdagi pora kufrdir va u odamlar orasida haromxo'rlikdir. Валейкин, nima uchun Shayx Alboni bu buyuk sahobalardan rivoyat bo'lgan sahih qavullarni chetga surib tashlaydi? Davom etamiz. Buyuk faqihlardan Ibn Qudoma o'zining mashhur Mughni kitobida fi qavlillahi ta'ala akaluna lis-suht suh qal Alloh taoloning haromxo'rlar haqidagi oyatning ostida санада оларак сахих болган каулларны зикир кылып өткөн. Шулардан бири Хасан Басри ва Саид ибн Жубайр рахматуллаһи алейхима Alloh taoloning harom yeyuvchilar аят haqida шундай deb aytishgan. Пара olishlik haromxo'rlikdir. Агар қозы пара olsa, бу иши уни куфрга olib boradi. Demak, bu ikki buyuk tabiin Hasan Basri va Said ibn Jubay rahmatullohi alayhima pora olish bo'lgan haromxo'rlik bilan hukm qilishda kufrga olib boradigan haromxo'rlikni o'rtasini ajratishgan. Tabiinlardan bo'lgan Ibrohim Nahai va Imom Suddi ham xuddi shu so'zni aytishgan. Shunday ekan, bu oyatda zikr qilingan kufr katta kufr deb aytgan to'rtta tobiinlarning ismini yodingizda saqlab qolinglar. Hasan Basri, Said ibn Jubayr, Ibrohim Nahai va Imam Suddi rahmatullohi alayhim. Yana o'sha savolni bermoqchiman. Nima uchun katta shayxul muhaddis sahoba va tobiinlarning bu sahih qavllarini chetga surib qo'ydi? Vaholanki bu sahih qavllar оятнин зохирдеги күфр эч хам кичик күфрге тааллук эмеслигини көрсөтүп туруптуку. Буни иншаллах далил билан зикр кылып өтөбүз. ولا تنصرف ابدا الى الكفر الاصغر كما سنذكر ونبين بالدليل الان هذه هي الاقوال الصحيحه عن الصحابه والتابعين لا اقول لكم لم يذكرها الشيخ الالباني لم يشر اليها اطلاقا اتكتب كتابا في موضوع الآية الكريمة ثم تستبعد أقوال الصحابة والتابعين وهي من أصح الأقوال هل نقول في هذا هذه خيانة علمية والله إنها كذلك إنها كذلك Men sizlarga Shayx Alboni bu sahih qavullarni aytmagan deb emas, balki umuman ishora qilib ham o'tmagan deb aytaman. Alloh taoloning oyati borasida kitob yozasiz u sahaba va tabiinlarning sahih qavullaridan uzoqlashasizmi? Endi biz buni ilmga bo'lgan xiyonat deb ayta olamizmi? Vallohi xuddi shunday. Bu xuddi shunday. Hozir kelinglar uning atrofida bu muhaddis gapirib yurgan va hamma yoqni ag'dar to'ntar qilishlariga sabab bo'lgan Ibn Abbosga nisbatlangan katta kufrdan pastroq turgan kufr so'zi borasida gaplashamiz. Allohning tavfiqiga suyangan holda aytaman. Ibn Jarir Tabari Alloh taolaning Kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas ular kofirlardir oyatidagi Ibn Abbosdan vorid bo'lgan ikki rivoyatni zikr qilib o'tgan. Birinchisi Sufyon ibn Uyayna tomonidan rivoyat qilingan. U kishi Ma'mar ibn Roshiddan, u kishi Ibn Tavusdan, u kishi otasidan Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma aytadi. Kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas ular kofirlardir. Bu kufr bo'lib, Allohga, farishtalarga, kitoblariga va payg'ambarlarga bo'lgan kufr emas. Bu kimning rivoyati? Sufyon ibn Uyaynaning rivoyati. Ibn Jarir Tabari buni zikr qilib o'tgan. Va yana Ibn Jarir Tabari ikkinchi rivoyatni ham zikr qilib o'tadi. Lekin bu rivoyatni Ibn Jarir Tabari Abdurazzoq tomonidan rivoyat qilgan. U kishi Ma'mardan, Ma'mar ibn Tawusdan, ibn Tawus otasidan, ibn Abbos radhiyallohu anhu modan кимде ким Аллах назил кылган дин белән hükм кылмас экен, бәс улар кафирлардыр аяты тогрысында соралды. Ибн Аббас радиллаһу ma у күфрдир деп айтты. Ибн Таус айтты бу kufr Allohga, farishtalarga, kitoblariga ва пайгамбарларга bo'lgan kufr kabi эмас. Demak, bu ikki rivoyat. Avvalgisi Sufyon ibn Uyaynadan. Bu rivoyatda bu kufr bo'lib, Allohga, фаришталарга, китобларга ва payg'ambarlarga бўлган куфр эмас. Abdurazzoq тарафидан бўлган ikkinchi ривоятда Ибн Аббос radhiyallohu anhu bu kufr deb aytdi. Ibn Tavs aytdiki, bu kufr Allohga, farishtalarga, kitoblariga va payg'ambarlarga bo'lgan kufr kabi emas. Ahli ilmlar aytadiki, bu ziyodalik Ibn Abbosning so'ziga qo'shimcha qilingan. Абдураззак тарафынан кылынган экинчи рываят далилиге көрө, бу Ибн Аббасның сөзү эмес. Чүнки Ибн Касир өз тафсирда фақат Абдураззак тарафынан кылынган рываятнигени келтирген. Бу борада башка рываятны зикр кылмаган. Бу жердеги сахих рываят Абдураззактан болгон рываяттыр. У киши Ма'мардан, ibn ибн ibn ибн otasidan, атасыдан, ибн Аббас радиллаһу анхумадан kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, bas ular kofirlardir oyati to'g'risida so'raldi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu kufrdir deb aytdi. Ibn Tawus aytadiki, bu kufr Allohga, farishtalarga, kitoblarga va payg'ambarlarga bo'lgan kufr kabi emas. أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل فأولئك هم الكافرون قال هي به كفر قال ابن طاووس وليس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله демак нашида навбаты ансорларыбызга болadigan болса endi boshqa ansorimiz пашту tilida o'zining yangi нашидасын тақдим кыладылар ગરનેડ બામોના યે pore પોરે તાડ લીધી દાઉઝ પાકિસ્તાન મોજાગિદ દિસુમરા ખુશ લીધી да узбакистан муҷаҳид ди сумра кушалиди гарнир ба мунаи памло пурӣ таълалиди да узбакистан муҷаҳид ди сумра кушалиди да узбакистан муҷаҳид ди сумра кушалиди гарнир ба мунаи памло пурӣ таълалиди да узбакистан муҷаҳид د څومره خوشالي دي دا اوس پاکستان مجاهد د څومره خوشالي دي او چې څنګه رونو تاراوان وي هاي هاي چې څنګه رونو تاراوان وي مدا قسم داوز پاکستان مجاهد دی سمرا کشلی دی گرنیټ بامونه یې پملو پورې تړلې دي داوز پاکستان مجاهد دی سمرا کشلی دی داوز پاکستان مجاهد دی سمرا کشلی دی گرنیټ بامونه یې پملو پورې تړلې دي داوز پاکستان مجاهد د څومره خوشالي دي دا اوس پاکستان مجاهد د څومره خوشالي دي jahonda nima gap qisqa satrlarda كالسيف ikkita xitoylik fohisha noma'lum kishilar tomonidan o'ldirib ketilgan suriya ramazon oyining barokatidan aleppo shahridagi minnek harbiy aerodromi mujohidlar tomonidan qo'lga kiritildi mujohidlardan 4 nafari shahid bo'ldi kufr askarlaridan esa nechta o'lgani noma'lum afg'oniston Nangarxor viloyatining ikkita tumanida og'ir janglar bo'lib o'tgan. Natijada 84 ta Karzay askarlari jahannamga ravona qilingan. Amerika Falastin mujohidlari Amerikaning shimoliy g'arbidagi Arizona shtatida 250 ga yaqin uylarni va 2000 gektar o'rmonni yoqib yuborishganini bo'yniga olishgan. Amerika kofirlarining aytishicha, qutqaruv ishlarida qatnashayotgan o't o'chiruvchilarning 19 tasi halok bo'lgan. Yamanning shimolida shiyalar musulmonlarning uylariga hujum qilishgan. Sababi musulmonlar ularning dinini haqorat qilgan emish. Nigeriyadagi кофирлардын кайфу сафо qiladigan пивной бары mujohidlar tomonidan портлатып yuborilgan. Tojikiston Имомали Rahmonovning малай itlari ромол o'raydigan musulmonlarni ovlab, namozgohlarga qatnaydigan yoshlarni masjiddan қуып solishni kasb qilgan ekan, Alloh taolo ularning yostig'ini quritib, jahannam azobiga giriftor qilsin. Pokistonning shimoliy-g'arbidagi hamma katta shaharlarda mujohidlarning amaliyotlari keskin rivojlanayotganini kufr axborotlari ta'kidlashmoqda. Afg'oniston mujohidlari Nimroz viloyatida 25 ta harbiy yuk ulovlarini ishdan chiqarib, mintaqani ozod etishdi. Yana Afg'oniston Mujohidlar bir nechta muvaffaqiyatli amaliyotlarni amalga oshirib, Karzay askarlaridan 41tasini o'ldirib, 11 ta og'ir texnikani yo'q qilishgan. Afg'oniston Tohhor viloyatini Xo'ja Bahovuddin tumanida maosh olish uchun yig'ilgan kufr xizmatchilarini mujohidlar mina yordamida portlatishgan. Murtatlardan 5 tasi o'lib, 13 tasi yarador bo'lgan. Afg'oniston Tolqon shahrida 12 ta kufr NATO askarini o'ldirib, so'ng kufr hukumatı tomonidan qidirilayotgan mujohid Muhammad Rozi chorshanba kechasida qurshovga olingan. Kufr askarlaridan 8 tasini o'ldirib, so'ng o'zi ham shahid bo'lgan. pokiston tahrik Taliban hujjatlari suqquridagi pokiston razvedkasining ofisiga bo'lib o'tgan amaliyotni o'z zimmalariga olishdi shu bilan bugungi juma dasturimizga yakun yasaymiz alloh taolo sizlar bilan yana boshqa juma dasturlarimizda iymonlashishni nasib etsin. Sizlar bilan yana juma dasturlarimizda iymonlashgunimizcha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. لا يملك غير حجارة يقذفها كبابيل تخرج بالرعب جدارا زرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصارا فتقدم لم يثنيه مكر يستدعي ثارا هيهات يهادن حتى يمسح العزة عارة بركان من إيمان هابت الموت سرارا كالموج غزارة عاد كالخيل كالليل كالرعد شرارة واض كالسيف كالريح كالموت غزارة عاد كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة زل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يقذفها كبابيل تخرق بالرعب جدارا فتنا بالخوف حصونه وأعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفاره كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيف كالريح كالموت نثارا عالم كالليل شرارة السيف كالريح كالموت غزارة كالليل مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلك أكابابيل تخرق بالرعب جدارا